y interneten itzulia asteko arantxa estatu batuetarat joren gira? Bai, demokrazia parte hartzailea duen estatu batuetarat, ez irri egin, Kristof, egia da. Trumpen gobernuaren azken ideia, interneten bidez, autua ustea, zoin ministerio kendu nahi zenukeen. Gune simple bat, aurrekonduen ministroak errandu, eh, garbik eta egin nahi dugu, lagundu gatzaizue zue otoi. Ezakizu, ezakigun nola kudeatzen den mundu mailako indar ekonomiko bat, bombak botatzeko butoina hori atxaman dugu, baina ministerioa kudeatzeko, pff, ez dugu ideiarik nola martxan den, oto hilagundu. Eta simple da, eh, ogoi ministeritza zerrendatuak dira, eta erraiten duzu, hau kendu nahi nuke, eh, eta zenako be proposamenak badira, ez beharrezkoa edo ez estatuaren errolan, erredundantea. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. Bai, bai, Donald badakit. Badakigu txinako presidentearekin janduzun txokolatezko biskotxa, po, zinez ona zela, inoiz ikusten ez duzun biskotxa horietarikoa, hori du erraiten, eh, soinuan. Badakigu orain, atseman dituzula bombak botatzeko butoinak. Afganistanen bota dute, deitzen dioten bomba guztien ama zeizen edera. Munduko bomba indartsuena nukleara aintzin. Ogei ditu olakoak trumpek, eh, bere xakelan, Eta bomba bakotsak amasei milioi dolar balio ditu. Bo. Gendu dezagun laborantzaren ministeritza, soberakario da, eta gozen txinatarren hiltzera, eh, ez barkatu, Afganistanera edo Irakera, ah, ez dakit gehiago, uh, nola bota du, norat bota ditu zu, uh, eh, zure misiloak, Donalde? Heading to Well, you headed to Syria. Yes, heading toward Syria. Ah, <laughs> okay, uh, yes. Uh, Iraq, no, uh, Syria, yes, yes. Ok, bilana egiteko, beraz, bomba indartsuenak baliatzeko butoina txemandu Donald Trumpek, Txinako presidentearekin biskotxa bat jandu, poa, ze biskotxa gainera, Ipar bombanda, bombanda, bombardatu nahi du Xi presidentea bere lagun berriarekin, eh, Txinako presidentearekin, eta Irak bombardatu duela erraiten du gazetariak zuzendu arte. Yes, yes, Syria, yes. beste gai bat, estatu batu erlutua? Banuen bai bat eh, aurrak eh, kantinetan uh, zigortzeko manera bat atseman dute iduriz, ez dakit kusi duzun, uh, be, aurrak kantinetan ez dutelarik pagatzen ahal, jasaiten duten humilazioa zapaltzeaz. Ba, ez duten mila ikaski eh, gaiztak erikusi baitugu, baina kaka ere bada ipatzeko, goizuntan, pentsatzen dute, pentsatzen baitu tiringarriagoa dela, eta txalo bat, haur horrentzat, eta bere originaltasun asumituagatik, Aurrek nahi dituzte hoien urtebetetzen zat pailasoak, haien urtebeten zat ere printzesa gaiaren inguruko festak, bo estatu batuetan ula iten da duriz, eh? animaleko festak iten dira. Amerikar gazteunek nahi zuen kakaren gaiaren inguruko urtebetetze bat. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. Yes, Donald, yes. Txokolatezko biskotxa ere bazen ezkezkatu kakaren inguruan ari gira, eh? Donald. Iru urte ospatzeko beraz kaka formako pelu pelutsak, mozoroak, burasoak saiatu dira ideia zaldarazten aurra baina ez. Orduan egin dute, lasai, eh? eh Way of Life America, garbi gelditu da, irudiak behiratzen dituzilaik, ikusten da pixka bat, xikanatu dutela, funtsian ere obeaz. Frantzia ipatuko dugu orain, ba? eta presien gorako dako, ba, ote dakizu norentzat bozkatu arantza. Bena, Kristof! ez da utzut erranen. Eh, sikretua da, hori, sikretua da. Baituten esus moak. Jean Lazal. Ah. Eh, Twitteren ikusi baitut eh, gif bat, zeren gifa, interneten diren bideolabur horiek, eta joko bat proposatzen dute. Ez dakizulan horrentzat bozkatu? Lasai, ameka utagaien argazkiak etengabe itzulika ikusten dituzu. Rulet ruz, zautzen duzu. Eta klik iten duzu, eta bang, aurpegi bat argi, agertzen da. Hop, goizean Guindo, Tetja, Jean, la salle, à guerre tous out. Voilà. Ah, voilà. Bon les coups quoi. Bye. <laughs> Hmm. Eta bukatzeko, arantxa, behar den objektu inutila, zoin? Ikea, gune berri bat sortu du bere denda batzuetan, edo batean momentuz, bikoteak usuk esatzen baitira bere dendan iduriz. Aurrak badira denetan oiuka, galtzekoa bada dendan, zer nahi referentzia bazter guzietan ezin horulertuz, oroituz mublean izenetan, izenetaz, Ikeak bere bezeroak zaintzen baititu Kaliforniako denda batean bikote batean lasaitzeko gune bat sortu dute deskompresio gune bat. Sakur nini baten argazkiarekin, mozo zozo batzuekin buru gainean emaiteko eta selfieak egiteko, edo eta zalditipi bat eta mesu hau oio egin ire gainean, zure bikotearen gainean egin ordez. Bon, beste naz, maizu zer? Eh? Ikot, ikean bikoteak kesaturdez, ordez, bada beste atera bide bat? Hmm? Zustez? Hmm? Ah. Eh? Ez joan ikerat, eh? Hori ah, bai, ah, eh. doa adoz gira. Baina sustut, eh, bikote kideri gabe bizi, pentsu dut zuen bizia, bizia lasaituko dela ondotik.